Comhrá a haon. Nach raibh an chaint sin le Katie Ní Allúráin inspioráideach, a Chillian? Bhí. Nuair a smaoiníonn tú ar na dúshláin ar fad a bhí os a comhair nuair a rugadh í, is iontach an bhean í. Rugadh Katie gan lámha agus bhí cos amháin an-ghearr ar fad. Dúradh lena tuismitheoirí nach mbeadh sí ábalta siúl go deo ach níor ghlac siad leis sin. Bhí a máthair Catherine meáite ar go siúlfadh sí lá amháin. Cheap mé go raibh Katie an-ionraic faoina máthair. Dúirt sí gur cheap sí go raibh a máthair an-dian uirthi nuair a bhí sí óg, ag cur brú uirthi siúl nuair a bhí sé deacair agus pianmhar. Ach tuigeann sí anois nach mbeadh sí ag siúl gan iarrachtaí a máthar. Táimse thar a bheith bródúil aisti. Nuair a smaoiníonn tú gur fhreastail sí ar an scoil seo, Scoil Phobail Mhic Dara anseo i gCarna, chomh maith leis an Ardteist a dhéanamh, bhuaigh sí go leor bonn óir i gcomórtais lúthchleasaíochta agus d'fhoghlaim sí snámh agus marcaíocht ar chapall. Mothaím féin leisciúil i gcompráid léi. Chuir mise an-spéis san eachtra a bhí ar siúl ag Katie agus a muintir, an feachtas Born to Run. Bhí €300,000 ag teastáil chun lámha bréige a cheannach di. D'eagraigh na Gaeil i mBostún a lán imeachtaí éagsúla agus d'éirigh leo beagnach $200,000 a bhailiú. Bhí Méara Bhostúin Marty Walsh an-tacúil leis an bhfeachtas agus chabhraigh sé sin go mór. Agus bhailigh muintir Chonamara a lán airgid di freisin. Bhí céilithe, tráth na gceist agus crannchur ar siúl acu chun an t-airgead a bhailiú. Tá daoine an-mhaith agus fial flaithiúil lena gcuid airgid. Cé gur thóg sé bliain uirthi, tá Katie imithe i dtaithí ar na lámha nua agus tá sí neamhspleách anois. Chríochnaigh sí céim agus máistreacht sa dlí Agus tá saol iontach os a comhair anois. Bhí mé beagnach ag caoineadh nuair a labhair sí faoin gcéad uair a bhí sí in ann barróg a thabhairt dá muintir nuair a tháinig sí abhaile ón ospidéal i Meiriceá. Tá sí chomh sona agus chomh buíoch as an saol atá aici, is iontach an bhean í.